yigirma to'rtinchi pora zumar surasining o'ttiz ikkinchi oyatidan boshlanadi axir Alloh sha'niga shirk va farzandni nisbat berib yolg'on so'zlagan va rostgo'ylikni vahiyni o'ziga kelgan paytidayoq inkor etgan kimsadan ko'ra kim ham zolimroqdir yoki jahannamda kofirlar uchun joy yo'qmi rostlikni keltirgan zot Muhammad va uni tasdiq etganlar mu'minlar aynan o'shalar taqvoli zotlardir ular uchun parvardigorlari huzurida jannatda xohlagan narsalari bordir bu ezgu ish qiluvchi kishilarning mukofotidir bu Allohning ular qilgan yomon amallarini o'chirib qilib o'tgan chiroyli amallarining savobi bilan mukofotlashi uchundir Alloh o'z bandasiga Muhammadga uni asrashda yetarli emasmi ey muhammad ular sizni Allohdan o'zga narsalar bilan qo'rqiturlar kimni Alloh yo'ldan ozdirsa bas uning uchun biror hidoyat qiluvchi bo'lmas kimni Alloh hidoyat qilsa bas uning uchun biror yo'ldan ozdiruvchi bo'lmas Alloh qudratli va dushmanlardan intiqom oluvchi emasmi qasamki agar siz ulardan osmonlar va yerni kim yaratgan deb so'rasangiz ular albatta Alloh derlar ayting endi xabar beringizchi sizlar Allohni qo'yib iltijo qilayotgan butlaringiz agar Alloh menga biror ziyon yetkazishni istasa ular uning ziyonini arita oluvchimilar yoki Alloh menga biror marhamat qilishni iroda qilsa o'sha butlar uning marhamatini ushlab qoluvchimilar ayting menga Allohning o'zi yetarlidir tavakkul qiluvchilar faqat unga tavakkul qilurlar ayting ey qavmim joyingizda turib ya'ni kufrdan qaytmay amalingizni qilaveringiz men ham amal qiluvchidirman bas yaqinda bilursiz kimga rasvo qiladigan azob kelishini va mangu azob tushishini biz sizga bu kitobni haqiqatan barcha odamlar uchun nozil qildik bas kimki hidoyat yo'liga yursa o'zi uchun yurgan bo'lur kimki yo'ldan ozsa ham o'zining zarariga ozgan bo'lur siz ularning ustidagi vakil qo'riqchi emassiz Alloh jonlarni o'lgan vaqtida o'lmaganlarni esa uxlayotgan paytlarida olur bas o'zi o'limga hukm qilgan jonlarni qaytarmasdan ushlab qolur boshqalarini esa belgilangan bir muddatgacha ajallari yetguncha qo'yib yuborur albatta bunda tafakkur qiladigan qavm uchun alomatlar bordir balki ular Allohdan o'zga oqlovchilarni ushlagandirlar. Ey Muhammad, ayting, agar ular biror narsaga ega bo'la olmaydigan va haqiqatni anglamaydigan bo'lsalarchi ayting barcha shafoat oqlov faqat Allohnikidir osmonlar va yerning hukmronligi ham unikidir so'ngra qiyomatda barchangiz ungagina qaytarilursiz qachon yolg'iz Alloh zikri qilinsa oxiratga iymon keltirmaydigan kimsalarning dillari siqilib ketar qachon u zotdan o'zga ma'budalar zikr qilinsa birdan ular shodlanib keturlar ayting Allohim ey osmonlar va yerning ilk yaratuvchisi yashirin va oshkor narsalarni biluvchi zot yolg'iz o'zinggina bandalaring o'rtasida ular ixtilof qilib o'tgan narsalar xususida hukm qilursan agar zolim kofir kimsalar uchun yerdagi bor narsa va u bilan birga yana o'shaning mislicha narsa bo'lsa albatta ular qiyomat kunidagi azobning qattiqligidan o'sha narsalarni to'lov qilib berib yuborgan bo'lur edilar chunki u kunda ularga Alloh tomonidan ular dunyoda yashagan paytlarida o'ylab ham ko'rmagan narsalar azoblar namoyon ularga o'zlari kasb etgan yomonliklari fosh bo'ladi va o'zlari dunyoda masxara qilib yurgan narsa azob ularni o'rab oladi bas qachon insonga biror ziyon yetsa bizga duo qilur so'ngra qachon biz o'z tomonimizdan unga biror ne'mat ato etsak u shubhasiz bu ne'mat menga o'zimning bilimdonligim sababli berildi der aslida u sinovdir lekin ularning aksariyati buning sinov ekanini bilmaslar u gapni ulardan avvalgilar ham aytgan edilar bas ularga o'zlari qo'lga kiritgan narsalari dunyo matohlari as qotgani yo'q bas qilgan yomonliklari ular boshiga yetdi ana ulardan makka mushriklaridan bo'lmish zolimlar boshiga ham yaqinda yomonliklari yetar ular balodan qutulish uchun biror ishni uddalay oluvchi emasdirlar axir ular Alloh o'zi xohlagan kishining rizqini keng qilishini va o'zi xohlagan kishining rizqini tang qilishini bilmadilarmi albatta bunda iymon keltiradigan kishilar uchun alomatlar bordir ey muhammad o'z jonlariga gunoh bilan zulm qilgan bandalarimga ayting Allohning rahmatidan noumid bo'lmangiz. Albatta Alloh barcha gunohlarni mag'firat qilur. Albatta uning o'zi mag'firatli va rahimlidir. Sizlarga azob kelib, so'ngra yordam berilmay qolishidan ilgari rabbingizga qaytingiz va unga bo'yin suningiz sizlarga o'zlaringiz sezmagan holingizda to'satdan azob kelib qolishidan ilgari rabbingiz tomonidan sizlarga nozil qilingan go'zal narsa qur'onga ergashingiz biror jon Alloh haqida unga ibodat qilishda so'zkashlik qilganimga afsus rostdan ham men masxara qiluvchilardan bo'lgan edim deb qolmasligi uchun yoki agar Alloh meni hidoyat qilganida albatta taqvodorlardan bo'lar edim deb qolmasligi uchun yoki azobni ko'rgan chog'ida qani edi men uchun yana bir karra yashashning imkoni bo'lsa-yu, men ham chiroyli amal qiluvchilardan bo'lsam deb qolmasligi uchun Qur'onga ergashingiz. Yo'q, senga mening oyatlarim kelganida sen ularni yolg'on degan eding va kibrlanib kofirlardan bo'lgan eding. Qiyomat kunida Allah sha'niga yolg'on so'zlagan kimsalarni yuzlari qoraygan holda ko'rasiz. Jahannamda mutakabbir kimsalar uchun joy yo'qmidi? Albatta bor. Alloh taqvo qilgan zotlarni yutuqlari sababli oxirat azobidan qutqarur. Ularga biror noxushlik ham yetmas, va ular g'amgin ham bo'lmaslar Alloh barcha narsaning yaratuvchisidir u barcha narsaga vakil homiydir osmonlar va yerning kalitlari undadir Alloh oyatlariga kofir bo'lgan kimsalar ana o'shalargina ziyon ko'ruvchilardir ey muhammad mushriklarga ayting hali sizlar meni Allohdan o'zgaga ibodat qilishga buyuryapsizmi ey nodonlar darhaqiqat sizga va sizdan oldingi payg'ambarlarga shunday vahiy qilingan edi qasamyod etamanki agar mushrik bo'lsang albatta qilgan amaling behuda ketur va albatta ziyon ko'ruvchilardan bo'lib qolursan balki faqat Allohgagina ibodat qilgin va shukr qiluvchilardan bo'lgin ular Allohni haqqoniy ravishda qadrlamadilar tanimadilar butun yer qiyomat kunida uning bir tutamidir osmonlar esa uning qo'liga yig'iluvchidir u ularning keltirayotgan shirklaridan pok va yuksakdir sur chalinishi bilan osmonlar va yerdagi bor jon zot o'ladi illo Alloh xohlagan zotlargina tirik qolur so'ngra u yana bir bor chalinganda nogoh ular barcha haloyiq tirilib qabrlaridan turib Allohning amriga qarab turganlar yer mahshargoh parvardigorining nuri bilan yorishur kitob nomai a'mol hozirlab qo'yilur payg'ambarlar va guvohlar farishtalar keltiriladi va ularning o'rtalarida zulm qilinmagan holda haqqoniy hukm qilinadi har bir jonga qilgan amali uchun mukofot yoki jazo komil qilib beriladi u ularning dunyoda qilayotgan ishlarini juda yaxshi biluvchidir kofir bo'lgan kimsalar guruh guruh qilinib jahannamga haydalur to qachonki ular jahannamga kelganlarida uning darvozalari ochiladi va uning qo'riqchilari ularga sizlarga o'zlaringizdan bo'lgan payg'ambarlar Rabbingiz oyatlarini sizlarga tilovat qilib, sizlarni mana shu kuningizdagi muloqotdan ogohlanish uchun kelmaganmidilar deganlarida ular ha kelganlar lekin Allohning azob lavzi kofirlar bo'yicha haq bo'lib chiqdi deydi shunda ularga aytiladi jahannam darvozalaridan kiringiz sizlar o'sha joyda mangu qolursiz bas kibrli kimsalarning joylari naqadar yomon parvardigorlaridan qo'rqqan taqvoli zotlar ham guruh guruh holda jannatga boshlab boriladi to qachonki ular uning darvozalari ochilgan holda ekanida yetib kelganlarida va uning qo'riqchilari sizlarga salom xush keldingiz bas unga mangu qoluvchi bo'lgan holingizda keringiz deganlarida ular behad Ay ayturlar bizlarga rost va'da qilgan va bizlarni bu yerga voris qilgan Allohga hamdki jannatdan o'zimiz xohlagan yerdan o'rin olyapmiz derdi Bas shu dunyoda solih amal qiluvchilarning jannatdagi mukofoti naqadar yaxshidir. Ey Muhammad siz o'sha kunda farishtalar arsh atrofini o'rab olib parvardigorlariga hamd bilan tasbeh aytayotganlarini ko'rasiz zero ularning payg'ambarlar va ummatlarining o'rtalarida haqqoniy hukm qilindi va hamd barcha olamlarning parvardigori Allohgadir deyildi G'ofir surasi Makka da nozil qilingan 85 oyatdan iborat. Bu surani 3 xil nom bilan ataganlar. Birinchisi suraning o'zidan olingan Allohning ismi G'ofir. Ikkinchisi Mu'min. U suraning 40-oyatidan olingan. Uchinchisi Mim. surada islom aqidasiga oid ma'lumotlar iymon e'tiqod kufr shirk haq va nohaqlik umuman ezgulik bilan yovuzlik o'rtasidagi kurash farishtalar va payg'ambarlar qissasi xususan Musa alayhissalom bilan fir'avn o'rtasida kechgan mojarolar o'z ifodasini topgan mehribon va rahimli Alloh nomi ila ho mim ushbu qur'on qudratli va bilimli Alloh tomonidan nozil qilingan kitobdir u gunohni mag'firat qiluvchi tavbani qabul etuvchi azobi qattiq va ehson egasidir undan o'zga iloh yo'q qaytish qiyomat kuni faqat uning o'zigadir Allohning oyatlari haqida kofir bo'lganlargina tortishurlar ba'z ularning shaharlar aro kezishlari sizni aldab qo'ymasin ulardan Makka kofirlaridan oldin Nuh qavmi va ulardan keyingi Od, Samud qabilalari kabi firqalar ham o'z payg'ambarlarini yolg'onchiga chiqarganlar. Har bir millat o'z payg'ambarini tutishga, o'ldirishga qasd qilgan va botil hujjatlar bilan tortishib uning yordamida haqni yengmoqchi bo'lgan edilar birdan men ularni o'z azobim bilan tutdim bas azobim qanday bo'ldi ey muhammad qavmingiz orasida kofir bo'lgan kimsalar ustiga ham rabbingizning azobi to'g'risidagi lafzi mana shunday muqarrar bo'lgandir albatta ular do'zax ahlidirlar arshni ko'tarib turadigan va uning atrofidagi farishtalar yakkayu yagona parvardigorlariga hamd bilan tasbih ayturlar va unga iymon keltirurlar hamda iymon keltirgan kishilarni mag'firat etishini so'rarlar parvardigoro o'zing rahmat va ilm jihatdan barcha narsani egallagandirsan bas tavba qilgan va yo'lingga ergashgan kishilarni mag'firat et va ularni do'zax azobidan saqla parvardigoro ularni ham ularning ota bobolari jufti halollari va zurriyotlari orasidagi solih bo'lgan kishilarni ham o'zing ularga va'da qilgan mangu jannat bog'lariga dohil qilgin albatta sen aziz va hakimdirsan o'zing ularni barcha yomonliklardan asragin kimni o'sha kunda qiyomatda yomonliklardan asrasang bas haqiqatan unga rahm qilgan bo'lasan mana shu ulkan yutuqdir deb duo qilurlar kofir bo'lgan kimsalarga qiyomat kuni sizlarni dunyoda iymonga chaqirilganda kofir bo'lganingiz sababli Allohning yomon ko'rishi bu kundagi o'zlaringizni yomon ko'rishingizdan kattaroqdir deb nido qilinur. Ular deydilar: Parvardigoro, sen bizlarni ikki bor o'ldirding va ikki bor tiriltirding. Bas bizlar dunyoda qilgan gunohlarimizni e'tirof etdik. endi bu azobdan chiqishga biror yo'l bormi yo'q bunga sabab sizlarni Allohga ibodat qilishga da'vat qilinganda kofir bo'lib agar unga shirk keltirilsa ishonib ketishingizdir bas barcha hukm ali va kabir Alloh u sizlarga o'z alomatlarini ko'rsatur va sizlarga osmondan rizq yog'dirur lekin bu alomatlardan faqat Allohga inobat taslim qiladigan kishigina eslatma olur bas ey mo'minlar garchi kofirlar yomon ko'rsalar da Allohga unga dinni xolis qilgan holingizda duo ibodat qilingiz u darajalarni ko'taruvchi va arshning ham sohibidir bandalaridan o'zi xohlagan kishilarga payg'ambarlarga muloqot kunidan qiyomatdan ogohlantirishi uchun o'z amri bilan ruh vahiy tushirar ular qabrlaridan chiqadigan kunda qiyomatda Allohga ulardan biror narsa maxfi bo'lib qolmas bugun podshohlik kimnikidir deb so'rab o'zi aytur vohid yagona va qahhor g'olib Allohnikidir bu kunda qiyomatda har bir jon o'zi qilgan ishi amali bilan jazolanur bu kunda hech kimga zulm nohaqlik qilish yo'q albatta Alloh hisobi tez zotdir ey muhammad siz ularni yaqin kundan qiyomatdan ogohlantiring o'shanda ular yuraklari halqumlariga tiqilib qayg'ularini yutib tururlar zolim kofir kimsalar uchun u kunda biror do'st ham ma'qullanadigan shafoatchi ham bo'lmas Alloh ko'zlarning xiyonatini qarash man etilgan narsaga o'g'rincha ko'z tashlashini ham dillar yashiradigan narsalarni yomon niyatlarni ham bilur Alloh haqqoniy hukm qilur ular Allohni qo'yib sig'inayotgan narsalari esa biror narsaga hukm qila olmaslar albatta Allohning o'zi same eshituvchi va basir ko'rib turuvchi zotdir axir ular yer yuzida sayr qilishib o'zlaridan avval o'tgan iymonsiz itoatsiz bo'lgan kimsalarning oqibatlari qanday bo'lganini ko'rsalar bo'lmaydimi ular makka mushriklaridan ko'ra kuchda va yerdagi osori atiqalari jihatidan zo'rroq edilar bas Alloh ularni gunohlari sababli ushladi va ular uchun Allohdan o'zga biror saqlovchi bo'lmadi. Bunga sabab ularga payg'ambarlari hujjatlarni keltirganlarida ular inkor etdilar. Bas Alloh ularni ushladi, halok qildi. Zero u quvvatli va azobi qattiqdir biz musoni mo'jizalarimiz va aniq hujjat bilan yubordik fir'avn homon va qorun huzuriga ular muso yolg'onchi sehrgardir dedilar bas qachonki muso ularga huzurimizdan haq payg'ambarlik bilan kelganida ular u bilan birga iymon keltirganlarning o'g'illarini o'ldirib qizlarini tirik qoldiringiz dedilar lekin kofirlarning makrlari albatta zalolatda zoyelikdadir fir'avn dedi menga qo'yib bering Musoni o'ldiray. Qani u Parvardigoriga duo qilsinchi, unga najot berarmikan. Men Muso sizlarning diningizni o'zgartirib yuborishidan yoki yer yuzida buzg'unchilikni avj oldirishidan qo'rqmoqdaman. Muso aytdi: Men Rabbim va Rabbingiz bo'lmish Allohdan hisob kuniga iymon keltirmaydigan barcha mutakabbirlarning yomonligidan panoh berishini so'rayman. Shunda Fir'avn zodagonlaridan iymonini yashirib yuradigan bir mo'min kishi dedi. Bir kishini mening Rabbim Allohdir degani uchun o'ldirasizmi? holbuki u sizlarga Rabbingiz tomonidan hujjatlarni keltirgandir agar u yolg'onchi bo'lsa yolg'oni o'ziga bordiyu rostgo'y bo'lsa u holda sizlarga u va'da qilayotgan azoblardan ayrimlari yetib qoladi-ku. albatta Alloh haddan oshuvchi va yolg'onchi kimsalarni hidoyatga yo'llamas ey qavmim bugungi hukmronlik sizlarniki shu yerda g'olibsizlar endi agar bizlarga Allohning azobi kelsa kim bizlarga yordam berur fir'avn aytdi men sizlarga faqat o'zim fikr qilayotgan narsani Musoni o'ldirishni ko'rsatayapman va men sizlarni faqat to'g'ri yo'lga yetaklayman iymon keltirgan kishi dedi ey qavmim men sizlarning ustingizga ham xuddi o'tgan firqalar kuni tushib qolishidan qo'rqaman ular nuh qavmi od samud qabilalari va ulardan keyingi kufr yo'lini tutgan kimsalarning ishi kabidir holbuki Alloh bandalari uchun zulm qilishni istamas ey qavmim haqiqatan men sizlarga nidolashuv kunidan qiyomat kunidan qo'rqaman u kunda sizlar yuz o'girib qochursiz ammo sizlar uchun Alloh azobidan saqlovchi bo'lmas kimni Alloh yo'ldan ozdirsa bas uning uchun biror hidoyatga yo'llovchi bo'lmas darvoqe ilgari yusuf sizlarga ajdodlaringizga hujjatlarni keltirganida ham sizlarga keltirgan narsalarga shak va shubhada qattiq turib olgan edingiz qachonki u xalok bo'lganida esa endi yusufdan so'ng Alloh sira payg'ambar yubormas dedingiz haddan oshuvchi va shak keltiruvchi kimsalarni Alloh mana shunday to'g'ri yo'ldan ozdirib qo'ygay Allohning oyatlari haqida o'zlariga kelgan biror hujjatsiz tortishadigan kimsalar Alloh nazdida ham iymon keltirgan zotlar nazdida ham katta nafratga duchor bo'lurlar Alloh bir mutakabbir va zo'ravonning qalbini mana shunday muhrlab qo'ygan. Fir'avn aytdi: "Ey Xomon, men uchun bir baland minora qurgin. Shoyatki men uning ustiga chiqib yo'llarga yetsam, osmonlarning yo'llariga" Zora Musoning ilohini ko'rsam, darhaqiqat men uni yolg'onchi deb gumon qilmoqdaman fir'avnga o'zining yomon amali mana shunday chiroyli ko'rsatildi va u to'g'ri yo'ldan to'sildi fir'avnning barcha makri albatta halokatdadir iymon keltirgan kishi dedim ey qavmim menga ergashingiz men sizlarni to'g'ri yo'lga yetaklayman ey qavmim bu dunyo hayoti faqat bir arzimas matofdir albatta oxiratgina mangu barqarorlik diyoridir kimki biror yomonlik qilsa unga oxiratda o'sha yomonligi barobaridagina jazo berilur erkakmi ayolmi kimki mo'minlik holida biror yaxshilik qilsa aynan o'shalar jannatga dohil bo'lurlar u joyda ularga behisob rizq berilur ey qavmim nega men sizlarni najotga jannatga chorlasam sizlar meni do'zaxga chorlamoqdasiz sizlar meni Allohga kofir bo'lishga va o'zim bilmaydigan narsalarni unga sherik qilishga chaqirmoqdasiz men esa sizlarni aziz qudratli va g'affor o'ta mag'firatli zotga iymon keltirishga chorlamoqdaman shubha yo'qki albatta sizlar meni ibodat qilishga chaqirayotgan narsalaringiz na dunyoda va na oxiratda hech kimni da'vat qila olmas albatta barchamizning Allohga qaytishimiz bordir darhaqiqat haddan oshuvchilar o'shalargina do'zax ahlidirlar hali men sizlarga aytayotgan so'zlarni eslaysizlar men o'z ishimni Allohga topshirurman zero Alloh bandalarini ko'rib turuvchidir bas Alloh u iymon keltirgan kishini ularning yomon makrlaridan saqladi va fir'avn zodagonlarini yomon azob o'rab oldi u azob qabrdagi bir olovdirki ular ertayu kech unga tutib turilurlar qiyomat qoyim bo'ladigan kunda esa do'zax farishtalariga fir'avn zodagonlarini eng qattiq azobga kiritingiz deyilur o'shanda ular do'zaxda o'zaro tortishib zaiflar mutakabbirlarga sobiq yo'lboshchilariga bizlar sizlarga ergashgan edik endi sizlar bizdan do'zax azobining biror bo'lagini daf qila olurmisiz derlar mutakabbir kimsalar ayturlar bizlarning barchamiz shubhasiz unda do'zaxdadirmiz Alloh bandalari o'rtasida o'z hukmini chiqarib bo'ldi shunda do'zaxdagi kimsalar jahannam qo'riqchilariga parvardigoringizga duo qilingiz bizlardan biror kun azobni yengillatsin deganlarida ular ayturlar axir sizlarga payg'ambarlaringiz hujjatlarni keltirmaganmidilar yo'g' e keltirgandilar lekin ularni yolg'onchi qilgan edik deydilar shunda farishtalar aytur u holda duo qilaveringiz lekin kofirlarning duosi albatta zoyedir albatta biz payg'ambarlarimizga va iymon keltirgan zotlarga dunyo hayotida ham guvohlar hozir bo'lib turadigan kunda qiyomatda ham yordam berurmiz u kunda zolimlarga kofirlarga uzurlari foyda bermas ularga la'nat bo'lur va ularga eng yomon joy do'zax bo'lur biz Musoga hidoyat ato etdik va Isroil avlodiga meros qilib aqlli kishilarga hidoyat va eslatma bo'lmish kitob tavrotni berdik bas ey muhammad sabr qiling Zira Allohning va'dasi haqdir va gunohingizga mag'firat so'rang hamda tunu kun Rabbingiz hamdi bilan tasbih ayting albatta Allohning oyatlari haqida o'zlariga kelgan biror hujjatsiz tortishadigan kimsalar aniqki ularning dillarida shunday kibr bordirki ular o'shanga yetuvchi emasdirlar bas siz Allohdan panoh so'rang albatta uning o'zigina eshituvchi va ko'rib turuvchidir albatta osmonlar va yerni yaratish insonlarni yaratishdan kattaroq ishdir. Lekin ko'p odamlar buni bilmaydilar. Ko'r bilan ko'ruvchi va iymon keltirib solih amallarni qilganlar bilan yomonlik qiluvchi kimsa barobar bo'lmas. Eslatmani esa kamdan kam qabul qilib olursiz albatta qiyomat keluvchidir u haqda shubha yo'qdir lekin ko'p odamlar unga iymon keltirmaydilar ishonmaydilar parvardigoringiz menga duo qilingiz men sizlar uchun duolaringizni ijobat qilay dedi albatta menga ibodat qilishdan kibr qilgan kimsalar yaqinda tuban holatda jahannamga kirurlar Alloh sizlarga orom olishingiz uchun kechani va kasb va sayr qilishingiz uchun kunduzni yorug' qilib yaratgan zotdir albatta Alloh odamlarga nisbatan fazl egasidir lekin odamlarning aksariyati shukr qilmaydilar mana shu Alloh parvardigoringizdir u barcha narsaning yaratuvchisidir undan o'zga iloh yo'qdir bas to'g'ri yo'ldan qayoqqa burilib ketmoqdasiz Allohning oyatlarini inkor etuvchi kimsalar mana shunday burilib keturlar Alloh sizlar uchun yerni qarorgoh osmonni tom qilib qo'ygan va sizlarga surat shakl berib suratlaringizni go'zal qilgan hamda sizlarni pok narsalardan rizqlantirgan zotdir mana shu Alloh parvardigoringizdir bas barcha olamlarning parvardigori bo'lmish Alloh barakot sohibidir u hamisha barhayotdir undan o'zga iloh yo'qdir va sizlar unga dinni xolis qilgan holingizda duo ibodat qilingiz hamd barcha olamlarning rabbi Allohga xosdir ey muhammad ayting men o'zimga rabbim tomonidan hujjatlar kelishi bilanoq sizlar Allohni qo'yib sig'inayotgan narsalaringizga ibodat qilishdan man etilganman va barcha olamlarning Rabbiga bo'yin sunishga buyurilganman. U sizlarni odamni tuproqdan, so'ngra avlodlarini nutfadan, so'ngra laxta qondan yaratgan zotdir. So'ngra u sizlarni ona qornidan chaqaloq holingizda dunyoga chiqarur so'ngra u sizlarni voyaga yetishingizga so'ngra qarishingizga imkon berur sizlarning orangizda balog'at yoki keksalik yoshidan ilgari vafot topadigan kishilar ham bo'lur u sizlarni belgilangan ajalga yetishingizga qo'yib berur shoyatki bu to'g'rida aql yurgizsangiz u tiriltiradigan va o'ldiradigan zotdir bas qachon biror ishni hukm qilsa unga faqat bo'l desa bas u ish bo'lur Allohning oyatlari haqida tortishadigan kimsalarni ko'rmadingizmi? qayaqqa burilib ketmoqdalar kitob qur'onni va biz payg'ambarlarimiz bilan yuborgan narsalarni kitoblarni yolg'on degan kimsalar yaqinda qiyomat kunida bilajaklar o'shanda ular bo'yinlarida kishan va zanjirlar bilan sudralurlar qaynoq suv ichiga so'ngra olovda kuydirilurlar so'ngra ularga aytilur sizlar shirk keltirib o'tgan narsalaringiz qani Allohni qo'yib ular u butlar bizning ko'zimizdan g'oyib bo'lib qolishdi yo'q yo'q bizlar ilgari dunyoda hech narsaga duo ibodat qilgan emasmiz deydilar Alloh kofirlarni shu tarzda yo'ldan ozdirar. Mana shu azobga yo'liqishlaringizga sabab sizlar yerda nohaq shod xurram va kibr havoli bo'lganingizdir. Jahannam darvozalaridan u joyda mangu qoluvchi bo'lgan holingizda kiringiz. bas mutakabbir bo'lganlarning joyi naqadar yomondir bas ey muhammad sabr qiling zero Allohning va'dasi haqdir bas agar biz sizga o'sha kofirlarga va'da qilayotgan azobdan ayrimlarini ko'rsatsak yoki sizni azob tushishidan oldin vafot ettirsak ham bas ular faqat o'zimizga qaytarilurlar biz sizdan oldin ko'p payg'ambarlarni yuborgandirmiz ulardan biz sizga qissasini aytganimiz ham bor yana ulardan biz sizga qissasini aytmaganimiz ham biror payg'ambarga Allohning iznisiz biror mo'jiza keltirish joiz emas. Bas qachonki Allohning amri kelgach, haqqoniy hukm qilinur va o'shanda buzg'unchilar ziyon ko'rgaylar. Alloh sizlar uchun hayvonlardan ba'zilarini minishlaringiz uchun va ba'zilarini yeyishlaringiz uchun paydo qildi sizlarga ulardan ko'p foydalar bordir u hayvonlar sizlar ularning ustida dillaringizdagi hojatlaringizga yetishishlaringiz uchun ham yaratilgandirlar sizlarni quruqlikda o'sha hayvonlar ustida va dengizlarda esa kemalarda eltib qo'yilur Alloh sizlarga o'z alomatlarini ko'rsatur va sizlar Allohning qaysi alomatlarini inkor qilursiz Axir ular yer yuzida sayr qilishib o'zlaridan avvalgilarning oqibatlari qanday bo'lganini ko'rsalar bo'lmaydimi ular ko'proq hamda kuch quvvat va yerdagi osori atiqalari jihatidan ulardan zo'rroq edilar ammo ularga orttirgan narsalari as qotgani yo'q chunki ularga payg'ambarlari hujjatlarni keltirganlarida ular o'zlarining oldilaridagi dunyoviy bilimlari bilan shodlandi ularni o'zlari yo'q narsa deb masxara qilib yurgan azob o'rab oldi bas qachonki ular bizning azobimizni ko'rishgach yakka Allohga iymon keltirdik va ilgari Allohga sherik qilib olgan narsa butlarimizga kofir bo'ldik dedilar lekin bizning azobimizni ko'rgan vaqtdagi iymonlari ularga foyda beruvchi bo'lmadi bu Allohning barcha bandalari haqida joriy qilgan yo'lidir o'shanda iymonlari qabul bo'lmagach kofirlar ziyon ko'rdilar fussilat surasi makkada nozil qilingan 54 oyatdan iborat fussilat so'zi suraning 3 oyatidan olingan bo'lib mufassal bayon qilindi degan ma'noni anglatadi surada dunyo hayotining foniyligi oxiratdagi abadiy hayot uchun ezgu amallar qilish bilan unga tayyorgarlik ko'rishning muhimligi insonning a'zolari qilgan qilmishlarini so'ylab berib guvohlik berishi kabi eslatma va nasihatlar bor mehribon va rahimli Alloh nomi bilan ha mim ushbu qur'on mehribon va rahimli Alloh tomonidan nozil qilingandir u biladigan kishilar uchun arabiy qur'on holida nozil qilinib oyatlari mufassal bayon qilingan kitobdir u xushxabar beruvchi va ogohlantiruvchidir bas kofirlarning ko'plari undan yuz o'girdilar demak ular eshitmaslar ular dedilar dillarimiz sen bizlarni da'vat qilayotgan narsadan to'silgan quloqlarimizda esa og'irlik karlik bordir va sen bilan bizlarning o'rtamizda bir parda bordir bas sen ham o'z amalingni qilaver bizlar ham albatta amal qiluvchidirmiz ey muhammad ularga ayting haqiqatan men ham xuddi sizlar kabi bir bashardirman menga ilohingiz yolg'iz Alloh deb vahiy qilinmoqda bas sizlar uning o'ziga to'g'ri toat ibodatda bo'lingiz va undan mag'firat so'rangiz mushriklarning holiga voy ular zakot bermaydigan va o'zlari oxiratga ishonmaydigan kimsalardir albatta iymon keltirgan va ezgu ishlarni qilgan zotlar uchun oxiratda bitmas tuganmas mukofot bordir ayting haqiqatan ham sizlar yerni ikki kunda yaratgan zotga kofir bo'lurmisiz va o'zgalarni unga tenglashtirurmisiz ana o'sha barcha olamlarning parvardigori-ku u yerning ustida to'la to'rt kunda tog'larni paydo qildi va uni barakotli qildi hamda o'sha yerda uning yemishlarini belgiladi taqsimladi bu tafsilot yer va osmonlar haqida so'rovchilarga mosdir so'ngra tutun holatda bo'lgan osmonni yaratishni qasd etib unga va yerga farmonimga ixtiyoriy yoki majburiy holda kelingiz degan edi ular o'z ixtiyorimiz bilan keldik dedilar bas ikki kunda yetti osmonni barpo qildi va har bir osmonga unga buyurilgan ishni vazifasini vahiy qildi biz quyi yerga yaqin osmonni chiroqlar yulduzlar bilan bezadik va uni ofatlardan saqladik bu qudratli va bilimli zotning taqdiri o'lchovidir bas agar ular makka mushriklari yuz o'girsalar u holda ayting men sizlarni xuddi od va samud qabilalarini urgan chaqmoqqa o'xshagan bir chaqmoq halokatdan ogohlantirdim o'shanda payg'ambarlari ularning oldilaridan ham orqalaridan ham kelishib faqat Allohgagina ibodat qilingiz deganlarida ular agar Rabbimiz payg'ambar yuborishni xohlaganida albatta farishtalarni nozil qilgan bo'lar edi bas sizlar odamzod ekansiz sizlar elchi qilib yuborilgan narsaga dinga biz kofirdirmiz dedilar bas od qabilasi yerda nohaq kibrlandilar va kuch quvvatda bizlardan kim zo'rroq dedilar axir ular o'zlarini yaratgan Alloh kuch quvvatda ulardan zo'rroq ekanini bilmadilarmi ular bizning oyatlarimizni inkor etuvchi bo'ldilar bas ularga mana shu dunyo hayotida xor qiluvchi azobni tottirib qo'yish uchun nahs kunlarda ustilariga bir dahshatli bo'ron yubordik oxirat azobi esa shubhasiz yanada xor qiluvchiroqdir va ularga yordam berilmas samud qabilasi esan bas ularni to'g'ri yo'lga hidoyat qilgan edik ular hidoyatni qo'yib ko'rlikni zalolatni ixtiyor qildilar bas o'z qilmishlari sababli ularni xor etuvchi azob chaqmog'i urdi iymon keltirgan va taqvoli bo'lgan zotlarga najot berdik Allohning dushmanlari shirk va kufur ahli dozaxga haydalish uchun to'planib, tizilib turadigan kunni, qiyomatni eslang. Bas qachonki ular dozaxga kelishgach, ularning quloqlari, ko'zlari va terilari ular qilib o'tgan narsa ishlari haqida o'zlariga qarshi guvohlik beradi. ular terilariga badanlariga nima uchun bizga qarshi guvohlik berdingiz deyishganida terilari bizlarni barcha narsani so'zlatgan zot Alloh so'zlatdi sizlarni ilk bor u yaratgan va sizlar yana uning huzurigagina qaytarilursiz deydilar sizlar dunyoda gunoh ishlarda quloqlaringiz ko'zlaringiz va terilaringiz sizlarga guvoh bo'lishidan yashirinmas edingiz lekin sizlar qilayotgan amallaringizdan ko'pini Alloh bilmaydi deb o'yladingiz Rabbingiz haqida o'ylagan mana shu gumoningiz sizlarni halok qildi bas sizlar ziyon ko'ruvchilarga aylanib qoldingiz endi agar ular azobga chidasalar ana o'sha dozoq joylaridir agar ortga qaytishni talab qilsalar endi ular qaytariluvchilaridan emaslar biz ular uchun yo'ldan ozdiradigan do'stlar tayyorlab qo'ydik bas o'shalar ularga oldilaridagi va orqalaridagi gunohlarini chiroyli ko'rsatdilar va ularga ham o'zlaridan avval o'tib halok bo'lgan insu jindan iborat ummatlar qatorida azob haqidagi lafz muqarrar bo'ldi haqiqatan ular ziyon ko'rgan bo'ldilar kofir bo'lgan kimsalar bir birlariga muhammad tilovat qilayotgan vaqtda sizlar bu qur'onga quloq solmangiz va uni chalg'itish uchun javrayveringiz shunda zora g'olib bo'lsangiz dedilar bas albatta o'sha kofir bo'lgan kimsalarga qattiq azobni tottirurmiz va ularni o'z qilmishlari uchun oxiratda eng yomon jazo bilan jazolaymiz bu azob Alloh dushmanlarining jazosi bo'lmish do'zaxdir ular uchun oyatlarimizni inkor qiluvchi bo'lganlari sababli o'sha joyda mangu qolish bordir kofir bo'lgan kimsalar deydilar parvardigoro bizlarni to'g'ri yo'lingdan ozdirgan insu jindan bo'lmish ikki kimsani bizlarga ko'rsatgin ularni oyoq osti qilaylik toki ular do'zaxning qa'ridagi eng tuban xor kimsalardan bo'lsinlar albatta rabbimiz Alloh deb so'ngra to'g'ri bo'lgan zotlar huzuriga o'lim paytida farishtalar tushib derlar qo'rqmangiz va g'amgin ham bo'lmangiz sizlarga va'da qilingan jannat xushxabari bilan shodlaningiz dunyo hayotida ham oxiratda ham biz sizlarning do'stlaringizdir sizlar uchun jannatda ko'ngillaringiz tilagan narsalar va sizlar uchun u joyda istagan narsalaringiz muhayyodir. Bu mag'firatli va mehribon zot Alloh tomonidan bo'lmish ziyofatdir. Alloh yo'liga da'vat etgan va o'zi ham solih amal qilib men musulmonlardandirman degan kishidan ko'ra kim chiroyliroq so'zlovchidir yaxshilik bilan yomonlik barobar bo'lmas siz yomonlikni go'zalroq muomala bilan daf eting shunda birdan siz bilan o'rtalaringizda adovat bo'lgan kimsa qaynoq qalin do'stdek bo'lib qoladi. unga faqat sabrli zotlargina erishurlar unga faqat ulug' nasiba egasigina erishur agar sizni shayton tomonidan vasvasa tutmoqchi bo'lsa u holda Allohdan panoh so'rang zero u eshituvchi va biluvchi zotdir kecha va kunduz quyosh va oy uning alomatlaridandir agar sizlar Allohga ibodat qiluvchi bo'lsangiz quyoshga ham oyga ham sajda qilmangiz balki ularni yaratgan zot Allohga sajda qilingiz bas agar sajda qilishdan kibrlansalar bas bilib qo'yishsinki Rabbingiz huzuridagi zotlar, farishtalar kecha va kunduz hech malollanmasdan unga tasbih ayturlar, sajda qilurlar. Uning alomatlaridan biri yerni xor, qo'riq holda ko'rishingizdir. Bas qachonki biz uning ustiga suv, yomg'ir yog'dirsak, u harakatga kelar va unar albatta o'sha yerni tiriltirgan zot o'liklarni ham tiriltira oluvchidir zero u barcha ishga qodirdir albatta bizning oyatlarimizda tafsirida qing'irlik qiladigan kimsalar bizga maxfiy bo'lib qolmaslar axir do'zaxga tashlanadigan kimsa yaxshiroqmi yoki qiyomat kunida Allohning azobidan xotirjam holda keladigan kishimi nimani xohlasangiz o'shani qilaveringiz albatta u qilayotgan ishlaringizni ko'rib turuvchidir o'zlariga zikr qur'on kelgan vaqtda unga kofir bo'lgan kimsalar azobga yo'liqurlar shubhasiz u aziz kitobdir unga oldidan ham ortidan ham hech qanday botil nohaqlik kelmas u hikmat va hamd egasi tomonidan nozil qilingandir ey muhammad sizga ham faqat sizdan avvalgi payg'ambarlarga kofirlar tomonidan aytilgan so'zlargina aytilur shubhasiz Rabbingiz mag'firatli va alamli azob sohibidir agar biz qur'onni ajam tilidagi arab tilida bo'lmagan qur'on qilganimizda albatta ular uning oyatlari o'z tilimizda bayon qilinmabdi-da. Muhammadning o'zi arabku, nega unga ajamiy Qur'on tushibdi degan bo'lar edilar. Ayting, ushbu Qur'on iymon keltirgan zotlar uchun hidoyat va dildagi ma'naviy illat uchun shifodir. Iymon keltirmaydigan kimsalarning esa quloqlarida og'irlik karlik bordir va u qur'on ularga ko'rlik omili bo'lur ular go'yo uzoq bir joydan chiqarilayotgan kishilar kabi garangdir ey muhammad darhaqiqat biz musoga kitob tavrot ato etganimizda u tavrot haqida ham ixtilof qilingan agar Rabbingiz tomonidan jazo qiyomat kuni bo'lishi haqida lafz qilmaganida ularning o'rtasida ajrim qilingan bo'lar edi haqiqatan ham ular u Qur'on haqida shak shubhadadirlar kimki yaxshi amal qilsa o'zi uchundir kim yomonlik qilsa ham o'z ziyonigadir rabbingiz bandalarga nohaqlik qiluvchi emasdir